Ei, oh. É. Oi. Ei. Ei. Ei. Ei. Tá, fe tá feliz, tá contente, ela tá que tá no clima. Papará, pa, pa, pa, Ai que negócio é esse? Ela tá toda soltinha. Papará, pa, pa, pa, pa, pa. Chamou no zap as amiga e foi pro jet casmina. Papará, Terminou com ex e hoje quer perder a linha. Ela bebe todas, fica louca, empina a bunda, vai, desce. Numa setinha ela sobe, mais uma dose, repete. Numa, set, numa setinha ela sobe, mais uma, mais uma dose. Ela, ela bebe todas, fica louca, empina a bunda, vai, desce. Numa setinha ela sobe, mais uma dose, repete. Numa, set numa setinha ela só. Mais uma, mais uma dose, repete. Numa, set numa setinha ela só. Mais uma, mais uma dose, repete. Numa, set numa, set numa, set numa, set numa, set numa setinha ela só. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais, mais, mais uma dose, repete. Numa, set numa, set numa, set numa, set numa, set numa setinha ela só. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais, mais, mais uma dose, repete. Ela bebe todas, fica louca, empina a bunda, vai, desce no macetinho ela sobe. Mais uma dose repete. Mais uma, mais uma dose repete. Ei, oh. Ei, Ei, Tá, fe tá feliz, tá contente, ela tá que tá no clima. Papará, pá, pá, que negócio é esse? Ela tá toda soltinha. Papará, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Chamou nos zap as amiga e foi pro jet Casmina. pá, pá, pá, pá, pá. Terminou com o ex e hoje quer é perder ela bebe todas, fica louca, empina a bunda, vai, desce. No macetinho ela sobe, mais uma dose, repete. No, macet, no macetinho ela sobe, mais uma, mais uma dose. Ela, ela bebe todas, fica louca, empina a bunda, vai, desce. No macetinho ela sobe, mais uma dose, repete. Numa, set numa setinha ela só. Mais uma, mais uma dose, repete. Numa, set numa setinha ela só. Mais uma, mais uma dose, repete. Numa, set numa, set numa, set numa, set numa, set numa setinha ela só. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais, mais, mais uma dose, repete. Numa, set numa, set numa, set numa, set numa, set numa setinha ela só. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais, mais, mais uma dose, repete. Ela bebe todas, fica louca, empina a bunda, vai, desce. Numa setinha ela sobe. Mais uma dose, repete mais uma, mais uma dose, repete. Ei, oh, Oi, oi, oi. Papará, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oi, oi, oi. Papará, pa, pa, pa, pa, pa, pa.